вострая брама беларуская ідэя ў літаратуры палітыцы і жыцці геаграфічны крытынізм з'ява інтэрнацыянальная выходзіш з крамы а куды ісці дадому не ведаеш калі гэта не хвароба, дык па-вайсковаму кажучы страта баявой гатоўнасці. Сустракаецца ў любой краіне свету. Іншая рэч, што ў розных краінах да геаграфічнага крытынізму ставяцца па-рознаму. У развітых дэмакратыях, дзе культывуюць свабоду і незалежнасць асобы, сам грамадскі лад прымушае чалавека не спаць у шапку. І чым лепш ты арыентуешся ў сваёй сітуацыі, тым болей ты можаш тым часам у краінах з аўтарытарным рэжымам, дзе магчымасці асобы ўвесь час абмяжоўваюцца, геаграфічны крытынізм робіцца хаўруснікам дзяржаўнай ідэалогіі. дазваляе рэжыму маніпуляваць масавай свядомасцю, выступаць у ролі правадыра цёмнага народу на шляху праз багну невядомасці і народ дэлегуе ўладам права распараджацца ўласным лёсам спачатку неахвотна, а потым звыкла і удзячна за вызваленне ад лішняга клопату і магчымасць не адчуваць сораму за гэты самы ўласны геаграфічны крытынізм. твоя голова забитая именами героев бразильских сериалов и российской эстрады. Ты быцам и живешь недзе там, у телевизийном мроеве далеких жарстей. И коли раптом на улице тебе сустракая неведомый и пытается «Ти гэта дорога на Бешанковичи?» Ты на секунду выходишь со своего мройного стану и отчуваешь мулки и нудный дискомфорт. Бешанковичи ты здагадваешся што гэта і ёсць твоя сапраўдная рэальнасць але быццам у нейкім зусім іншым жыцці для якога трэба было б неяк пераламаць усяго сябе выйсці са стану спакою і адчуць што ўсё навокал зусім не так добра і бестурботна як у салодкім тэлевізійным мроеве Калі геаграфічны крытынізм становіцца хаўруснікам дзяржаўнай ідэалогіі, у людзей адымаецца паняцце радзімы. Цяпер яна пачынаецца нават не з нейкай там бацькоўскай будзёнаўкі, а з чарговага разводу Машы Распуцінай і адзюльтэра Дона Педра. Гэта не тая радзіма, якую можна любіць, бараніць, пра якую можна дбаць. Гэтай радзімай можна хіба укалоцца як дозай наркатычнага дурману сапраўдная радзіма ў такой сітуацыі ўспрымаецца як ломка, як цяжкая работа, як няпростая думка, як пахмелле. Радыё свабода вострая брама. Тэма сённяшняй перадачы геаграфічны крытынізм. З'ява вядомая ва ўсім свеце, але ў розных краінах успрыманая па-рознаму, дзе як прадмет сораму, а дзе як частка дзяржаўнай ідэалогіі. Базавае ўяўленне пра геаграфію роднай Беларусі мы павінны былі б атрымліваць у школе але якраз са школы мы як правіла выходзім з базавай порцыяй геаграфічнага невуцтва прынамсі пра гэта сведчыць віктарына якую сярод учорашніх школьнікаў правёў зміцер бартосік зараз я перадам яму слова але перад тым заўважу што менавіта геаграфія была самым строгім прадметам у беларускім гуманітарным ліцэі які цяперашняя ўлада закрыла з ідэйных меркаванняў у Бяскрыўдная на першы погляд дысцыпліна вучыла дзяцей арыентавацца ў прасторы і часе, а гэта значыць, ім ужо не патрэбны быў правадыр. А вось як выглядае справа з арыентацыяй у выпускнікоў звычайных менскіх школаў. Зміцер бартосік. Часам узнікае ўражанне, што ў Беларусі жывуць не гаспадары гэтай краіны, а дэпартаваныя з невядома адкуль не тутэйшыя людзі. Бо як можна не ведаць, у якім баку знаходзіцца полацак ці на якой рацэ стаіць горадня. Гэта ж тое самае, што не арыентавацца ў сваёй уласнай хаце. Дзе тая кухня, у якім баку дзверы на вуліцу. быццам хата не ўласная, не свая. Можа быць, гэта з'ява яшчэ савецкая, калі наш адрас быў не дом і не вуліца, а бясконцасць ад бугад да курыл не паддавалася ніякаму ўяўленню. Тады ці арыентуюцца ў сваёй краіне маладыя беларусы, якія не ведалі і не памяталі савецкага саюзу. Каб высветліць гэта, я выйшаў на сталічны кастрычніцкі пляц, дзе штовечар збіраюцца тынейджеры з півам. Пытанні я задаваў самыя простыя і вось якая атрымалася віктарына. Падаете, где находится э, город Бобруйск, на восходе и на западе? А я не ориентируюсь, где восход, заход и вот это вот. А Бобруйск где находится? Где Борисов, я знаю, находится. 60 километров от Минска. В Витебске я была, я везде была, но в какие-то стороны я вам не объясню. Який самый прихожие город у Беларуси, я вы лично? Минск. А после Минска? Брест, наверное. А чему? Ну, была я пару раз, он мне понравился. А где Припять тече, а вы ведаете? Припять, что-то знакомое. Ой, вы меня задарили. Сколько от Мінську до Могильова прикладно кілометрів? Э, до Могилева километров 300. А э, до Вильни? Я думаю, что где-то километров 250-260 получается. Скажите, какие вот, на вашу думку, самый пригожий город в Беларуси? Однозначно Минск. Минск, Минск, только Минск. Минск. А чему? Центр Беларуси и центр жизни А можно скажаце який город был столицей Беларуси яшчэ кроме Минска? Вильнюс приходит голову и я слышал что было а, такое мнение сделать столицей беларуси город могилев якія города были столицами Беларуси вот в розны час полацк А что вы яшчэ ведаеце пра полацк старажытны город, першы на беларусі А что-нибудь ведаеце напрыклад про мазыр Да. А где протекает река Припять? Точно сказать не могу. Які горад самы прыгожы ў Беларусі? Мінск. А яшчэ пасля мінска. Брест. А чаму? Ну, там брестская крепасць, беларуская пуще. Скажите, а в якой области знаходзіцца город Новаградок, Новогрудок? Не знаю. Про Слуцк еще мы знаем много. А что? Ну там Анастасия Слуцкая была, фильм снимали там, замок есть. А у Беларуси есть выход до мора? Нет. Нет. А какое самое великое озеро у Беларуси? Озеро? Не знаю, наверное, наше Минское водохранилище. <laughs> На сколько областей у Беларуси? Районов 118. Областей не памятаю. Ну, Бобруйск, областный город, по-вашему, теперь? Ой, не, не, не, не, не. А сколько, а где он, на всходе и на заходе? Ой, заход. На заходе, так, на заходе. <laughs> Что-нибудь вы ведаете про город Мазыр, например? М да, есть такой город. Есть, да. mm -hmm. А в какой области, не памятаете? Не, не помню, не знаю. А сапраўды, чаму ім гэта не цікава? І ці адрозніваюцца нашыя маладыя людзі ад сваіх аднагодкаў, напрыклад, у той жа літве. Можа, геаграфічнае неводства звычайная чалавечая з'ява, пагутарыць на гэтую тэму я зайшоў да галоўнага рэдактара газеты турызм і отдых і шэфа выдавецтва рифтур Сергея плыткевича за апошнія гады менавіта гэтае выдавецтва сваімі шматлікімі буклетамі і альбомамі прыцягвае увагу жыхароў беларусі да ўласнай краіны а Сергей вось на твою думку такое геаграфічнае невуства калі маладыя людзі 17 18гадовыя так званыя тынейджеры могуць сказаць што Бабруйск э, знаходзіцца на захадзе, а прыпяць цячэ на поўначы. Гэта чыста беларуская з'ява. Ці падобнае сустракаецца сярод тынейджераў іншых краін. Думаю, што такое магчыма толькі ў тых краінах, дзе не вельмі аддаецца ўвага выхаванню дзяцей менавіта на патрыятызме свайго народу. Таму што самае элементарнае чалавек можа паважаць сваю краіну, калі ён ведае яе гісторыю. Чалавек можа паважаць свой народ, калі ён ведае, што ў такім тастагоддзі наш народ змагаўся за сваю незалежнасць. У такім тастагоддзі ён чагосьці дасягнуў, у такім тастагоддзі былі праблемы і гэтак далей далей далей. На жаль, наша гісторыя фактычна пачынаецца з 1944 года з 3 ліпеня. Але карані нашы значна глыбей. І таму, калі няма гэтай э, гісторыі, калі у большасці э, людзі не цікавяцца гэтай гісторыяй, то што ўжо геаграфічныя назвы для іх. І я думаю, што патрабаваць значна ад э, нашых дзяцей не трэба. Таму што дзеці жывуць у тых умовах, якія ім сварылі дарослыя. Вось. Але тым не менш многія людзі ўжо зараз ведаюць, якой была сапраўдная гісторыя. І вось гэтыя людзі павінны якраз маладому пакаленню і паказваць, што не толькі ў нашым жыцці была цяжкая другая сусветная або вялікая чына вайна. Але што ў нас была і паўстанне кастуся Каліновска і тадэўша касцюшкі, што ў нас была калісьці вялікая дзяржава. Але гэта магчыма толькі ў тым выпадку, калі дзяржава зразумее, што ёй гэта патрэбна дзяржаве дзяржаўнаму кіраўніцтву і тады будзе зусім іншая ідэалагічная праца тады можна будзе уже з дзяцей штосьці патрабаваць На мой погляд сітуацыя з кожным годам становіцца ўсё лепшай, нягледзячы ні на што, што адбываецца ў вялікім палітычным жыцці. Таму што можна меркаваць нават па тых жа рыцарскіх турнірах, якія адбываюць. Вось напрыклад, учора мы вярнуліся з навагародку. Дык вось маладых людзей, якія свядома прыехалі ў новаградак менавіта на гэтае свята каб паглядзець не проста рыцараў і баі а каб акунуцца ў тую атмасферу якая была калісьці ў гэтым горадзе і менавіта вось такія святы яны перадаюць атмасферу менавіта нашай беларускай э, дзяржаўнасці і я со стопроцентнай поўнасцю кажу што цікавасць да гісторыі да беларусі з кожным годам яна расце больш таго зараз э, з'яўляюцца нават заказчыкі на э, дзяржаўным узроўні і напрыклад тыя ж гарады праяўляюць цікав ну кіраўніцтва мясцовае і менавіта для этого напрыклад мы зараз робім разам з владимиром орловым і з міцерам герасімовичам выйдзе у нас фотоальбом под назвай ад полацка пачаўся свет полацк самы такі старажытны горад беларусі у полацку захавалася э, нейкая аура захавалася некая такая ось як бы вялікая дзяржаўнасць можна сказать ну беларускага кшталту калі мы вяртаемся да дзяцей і да маладога падрастаючаго пакалення ім проста трэба трошачки падказаць і гэта павінна зрабіць дарослыя але ў першую чаргу павінна быць інфармацыя куды паехаць што паглядзець каб чалавек паглядзеў і думаў ёлкі-палкі даже не просто царква драўляная сапраўдная крепасць а чаму яна стаіць такая крепасць або сынкавіцкая царква Таму што тады таксама жыццё было не салодка. трэба было людзям бараніцца. Яні рабілі э, эканомічы, рабілі царкву адначасова і э, крепасцю. А зараз давайте ізноў пройдземся па менскай вуліцы і працягнем нашу віктарыну сярод моладзі. які самы прыгожы горад у беларусі віцебск віцебск мінск адчува а чаму <laughs> віце потому что ён самы старынны горад ён самы прыгожы там там вельмі многа разных дастаерычаскіх мест і много музеяў усякіх а колькі прыкладна кіламетра вот ад э, мінска да віцебская 600 да. беларусь вялікая краіна ці малая вот на карце Европы Малая. Маленькая. Який город самый пригожий в Беларуси? Градно. Я не во многих городах была, но мне этот город нравится, потому что у него очень зелено. А Мирский замок, он где, на восходе или на заходе Беларуси? Там, наверху. <laughs> На севере, на восходе. Что ближе к Минску, Москва или Варшава? Варшава, наверное. А где это? Где это вообще? А какие города были столицами Беларуси, кроме Минска? Гомель. Могилев. Все, все. семь областей. Бабруйск, наприклад, знаходиться на сході і на заході Білорусі. На заході. А Полесі де знаходиться? Могилевська область. Ну. І що до нас, до нас до Мінська ближе? Варшава чи Москва? Москва, наверное. Наприклад, город Мазир, він знаходиться на сході чи на заході Білорусі? Ні, він знаходиться э, на севері. Ці не сведчыць такая неарыентацыя у Беларусі пра падсвядомую нелюбоў да яе. Ну нават не тое, што не любоў да сваёй радзімы, а адносіны як да нечага другаснага і можа не вельмі цікавага. Вось Маква, вось Паыж, вось Рю дажанейра гэта да. А дзе там тая прыпіць, што там той мазыр? Вот ёсць такое. В прынцыпе ёсць, але ж гэта тлумачыцца вельмі проста. Давайте узгадаем 30 гадоў назад, калі было не модна гаварыць на беларускай мове, Таму што мова дзе деревенская, скажем так. Наши ж люди, белорусы, якія, они не хочуць выделяться, не боятся, на жаль. Ты люди, якія могли калісьці выделяться, их понищили. Стрижень нации, можно сказать, на жаль, он знишены. Засталіся тыя, хто отседзеў дзесьці ў балоце, их дети, внуки и так далее. И головная задача нас, на жаль, задача выжить. И выжить тихенько, каб ніхто нас не заўважыў на жаль мы такія беларусы я павінен пагадзіцца з тым што такого адзіна імкнення у беларуска народа як напрыклад у таго польска жыць лепей або ў таго ж літоўскага жыць незалежна на жаль такого у нас няма у Усе маладыя людзі, з якімі мне прыходзілася гутарыць, не выглядаюць нейкімі недаразвітымі. Але гутарычы з імі я адчуваў сябе ледзь не сівым ветэранам, які вырашыў жыццю павучыць дурных бэйбусаў. А якія беларускія гарды былі сталіцамі акрамя Мска. Магілёў вады вялікай чыннай вайны, полацк у гады ВКЛ, калі я не памыляюся, Вільня, да, да, Вільня. А што бліжэй да мінска знаходзіцца вільня ці магілёў магілёў магілёў А Беларусь вялікая краіна аднодае ну, на больш за чехію ці чехія больш за беларусь вот... чехія больше прыпіць яна дзе цячэ знаю а па лесе дзе знаходзіцца ў нас на поўначы на поўдні на захадзе на ўсходзе на поўначы наверное які самы прыгожы горад у беларусі мінск а пасля мінска віцебска А чаму відзіць? Таму што мне здаецца, што там больш зелені, чым у мінску. А дзе яшчэ даводзілася бываць полацку, слуцку, барысы і ў жодзе все а город бабруйск ён знаходзіцца вот подкажыце на захадзе ці на ўсходзе беларусі на захадзе а где мазыр знаходзіцца вот як мне туды добрацца не, не смогу колькі в беларусі абласцей 6 а районаў 20 Які самы прыгожы горад в Беларусі? Мінск. Акрамя Мінска яшчэ все. Мінск, Мінск, Мозырь, Мозырь ещё красиво очень была. Да, в этом году в Мозыре. А что вы ещё можете распавесці про Мозырь? Там речка есть. Як называется? Я не знаю, я не знаю. Я не помню, вернее. Ну, там тепло, природа красивая. Ну, такой похож на, на Минск чуть-чуть даже. Мазырь? Ну да, ну то есть так вот как-то. А что вы, может, еще ведаете про Полоцк? Про Полоцк? Старожитный город, Софийский собор. Полоцкая там была. Мы разумные. А, а кто там еще был в Полоцке? Ефросиня Полоцкая. <laughs> Кирилл Туровский. А нет, он в Туре. Каб любіць Беларусь нашу мілую, ці абавязкова трэба ў розных краях пабываць. Ці не варта спачатку даведацца пра свой уласны край я намагаюся зразумець гэтых маладых людзей паставіць сябе на іх месца і ў мяне нічога не атрымліваецца бо каб лічыць бабруйск заходнебеларускім горадам трэба ніколі не бываць не тое што ў школе а ў звычайнай кнігарні дзе вісяць беларускія мапы А каб сказаць што мазыр падобны на менск трэба мець неабыякое ўяўленне. 都是。 геаграфічнае небудства гэта з'ява з таго ж шэрагу што і не свабода нізкая свядомасць аднойчы мы адправілі нашу журналістку з польскай турыстычнай групай у парыж яна вярнулася вельмі такая незадаволеная на и голодать войск. Заместо того, как ехать на Вейфелеву башню, они поехали на могилки, там шукали могилу некой полячки, там целую ходину коли ей стояли, молились. Мовляв, мы трапляли такие драгоценный час. А я ей кажу, ты дурная просто. Потому что люди ехали у Парыж шукать свои корони. Больше того, они свои корони мают у Польши, а они еще у Парыжи. Как бы умацовать свой гонор до своей краины, они шукают могилы протков, им поклоняются. А когда мы, белорусы, заезжаем у Прагу, в Прагу, в Краков, в Вильню, Вільню, ходзім па вільні, якая амаль уся беларуская. І нават гэта не ведаем, то што можа патрабаваць ад тых дзяцей, якія не ведаюць, дзе там знаходзіцца глубокая ці рэчыцца. Яны не ведаюць галоўна, не ведаюць сваіх каранёў. Пачынаць трэба не з гэтых пытанняў чыста геаграфічных, а пачынаць там, дзе нарадзіўся Якуб колас, або Янка купала, або францішак Богушевіч, дзе пакаралі Кастуся Каліновска. І на гэтыя мясціны гэтых дзяцей трэба весці ім паказваць. І вось тады такія пытанні не ўзнікнуць. Можа, сапраўды мае рацыю Сергей Плыткевіч. І полацак гэта перш за ўсё скарына і сафійскі сабор, а потым ужо населены пункт абласнога падпарадкавання. І пакуль геаграфічныя назвы будуць асацыявацца выключна з кружочкамі на мапе, да той пары ў Беларусі не будзе гаспадароў. А пакуль вынік адзін, не пытайцеся беларускіх дарог у ваколіцах галоўнага менскага праспекту. Радыёвабода вострая брама. Тэма сённяшняй перадачы геаграфічны крытынізм з'ява вядомая ва ўсім свеце але ў розных краінах успрыманая по-рознаму дзе як прадмет сораму а дзе як частка дзяржаўнай ідэалогіі па-свойму няведанне гэта нібы ахоўны колер чалавека даводзілася сустракаць старых беларускіх кабет, якія за 80 гадоў жыцця ані разу не ступілі за мяжу сваёй вёскі. Не таму, што яны такія дамаседкі. Тут навука. З дому не выходзіць у незнаёмае месца не совацца, лішняга не ведаць. Усё лішняе яно адліха. Аднак калі тыя бабулі хаваліся ў цемру няведання ад страху перад закалотамі два стагоддзя, дык ад чаго хаваецца сучасная моладзь. Можа быць, яе разняволены выгляд і свабоднае баўленне часу гэта самападман і насамрэч прычыны тыя ж, Можа быць, тут якраз і высвятляецца парадокс нашага сённяшняга жыцця, якое мы называем то свабодай, то дыктатурай, блытаючы два процілеглыя паняткі. У гэтых маладых людзей няма матывацыі ведаць дарогу на бешанковічы. Не таму, што яны туды не ездзяць, у іх няма культу радзімы, бо такі культ не ўхваляецца афіцыйнай прапагандай, а значыць, можа перашкодзіць у жыцці застаецца да геаграфіі дадаць гісторыю і родную мову і мы атрымаем поўнае ўяўленне пра цяперашнюю дзяржаўную ідэалогію, дзе таксама ёсць слова Беларусь, але толькі слова, толькі форма пазбаўленая зместу. Змест, як правіла, мае апазіцыйны, гэта значыць варожы непажаданы характар афіцыйны патрыятызм выглядае зусім як у той колішняй камсамольскай песні. Мой адрас не дом і не вуліца, мой адрас рэспубліка, Беларусь.